Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor. Endi mujohid birodarlarimizdan Muhammad Ali domla ma'ruzalaridan tinglaylik. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek zat bu dunyoga buistu bisayfi bayna yaday sa'a. Men qiyomat oldidan qilich bilan jo'natilganman dedilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mujohid bo'lib qo'llarida qilich bilan bu dunyoga payg'ambar bo'lib kelganlar. Bizlarning payg'ambarimiz qilich bilan jo'natilgan peygamberdir. Va rizqlari jo'yla rizqi tahta zilli rumhi. Meni nayzamni soyasida qilingandir dedilar. Bizlarning payg'ambarimiz mana bunday payg'ambardir. Biz u kishiga ergashganmiz. Kimiki o'zini men haqiqiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatiman deydigan bo'lsa, u mujohid bo'ladi. U mujohid bo'ladi xolos. biz o'zimizni izzatimizni faqatgina mana shu jihod yo'li bilangina qaytarib olamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, <coughs> sahoba radhiyallohu anhumlarga, salafi solihlarimizga jihod bilan izzat bergan. O'zlarini, dinlarini jihod bilan ko'tarishgan. To bizlarga yetib kelganigacha mana shu jihod amali bilan bizlarga dinimiz mukammal tarzda yetib kelyapti. Bizlar ham mana shu izzatimizni faqatgina jihad bilan olamiz. Bu yo'lda Alloh subhanahu va taolo bizlarga nimani buyurgan bo'lsa, nimani tayyorgarlik qilish kerak bo'lsa, qanday usulda olib borishlik kerak bo'lsa, buyurgan bo'lsa, ana shu tarzda olib boramiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarga e'dodni farz qildi. Mana shu e'dod bilan tayyorgarlik bilan biz o'zimizni mukammal qilamiz. Mana bu tayyorgarlikda ko'p mashaqqatlar bor. Ko'p qiyinchiliklar bor. Nafsga yoqmaydigan amallar bor. Lekin biz unga chidashligimiz kerak. Biz o'zimizni rujulatimizni, erkakligimizni ko'rsatishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarga erkaklik ne'matini berib qo'ygan. O'zini dinini yo'lida ishlatishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloni haqqini ado etishligimiz kerak. Bizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomini berib qo'ydi. Biz kalomini haqqini ado etdikmi? Kalomini o'qishlik uchun, unga amal qilishlik uchun o'zimizga dasturul amal qilishligi uchun, butun dunyoga hukmron qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni bizga bergan edi. Lekin biz uni haqqini ado etdikmi? Dunyoni qaysi bir joyida biz Qur'on hukmronligini o'rnatdik? Dunyoni qaysi bir kichkina bir shaharchasi bormi? U yerda biz Alloh subhanahu va taoloning shariatini yuriyotgan bo'lsak. Demak, biz hala hakkını ado etmemiz. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemini bizlarga hodiy qilib, hidoyatga boshlovchi qilib, rahmatan lil alamin qilib jo'natgan edi. kişi kishi bizlarga o'zlarini rahmatlarini ko'rsatib, Alloh subhanahu va taoloni hidoyat yo'llariga yo'llab koyan edilar. Biz u ada haqqini ado etdikmi? U kishi olib kelgan omonatlarini haqqini ado etdikmi? hali yoyinki bu omonatlarni ko'tarib yurgan ahli islomni haqqini ado etdingmi? Qancha-qancha muslim va muslimalar, mazlum va mazlumalar kofirlarni zulm istamlarida yotibdi. Biz ularni najot bera oldikmi ularga? Erkak bizib, ko'kragimizga urib yurimiz. Har birimiz hozir 20, 25, 30 ga kiryapmiz. Lekin shuncha umrimizni nimaga sarfladik? Ehdotda turibmiz, qiyinchiliklar, mashaqqatlar bo'lyapti. Voy devoryapmiz. 20 yil emas, 30 yil emas, 10 yil emas, yil emas, 10 oy emas, 2 oygina hayotimizni Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlik uchun sarflasak, mashaqqatini chekadigan bo'lsak, shunga ham biz voy deymizmi? Aslida bu o'zimizning izzatimiz uchunki bu. Bu mashaqqatlar faqatgina mana shu qamoqlarda och yurgan, yillab och yurgan birodarlarimiz uchun bir necha kun och o'zimizni ochlik bilan bir tayyorlasak, bu bizlar uchun sharaf emasmi? Yo'inki tutqunlikda yillab yotishibdi. Biz o'zimizni Alloh subhanahu va taolo uchun 2 oygina bir ta'limgohda o'zimizni nafslarimizni, g'arizamizni qondirmasdan o'zimizni ushlab tursak, bu o'zimiz uchun sharaf emasmi? وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله مع الصابرين qanchadan qancha payg'ambarlar o'tgan ular bilan birgalikda ribbiyunlar xudojo'ylar Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy bandalari ular bilan birga turib jang qilishgan ularning sifati nima edi فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله Alloh subhanahu va taolo yo'lida yetgan mashaqqatlar, qiyinchiliklar, qurbonliklar sababli ular suslashib qolishmas edi. Zaiflashib qolishmas edi. Dushmanlariga bo'yinlarini egishmas edi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday sabrlar bilan billa deydi. Biz Muhammad alayhisalomning ummatlarimiz. Biz Banu Isroil emasmiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badr kuni maslahat qildilar jangga chiqishlikka. Shunda Miqdod ibn Amr radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ey Rasululloh, sizni Alloh subhanahu va taolo nimaga yo'llasa o'shani qiling. Biz siz bilan birgamiz. Biz Banu Isroilda qangi emasmiz. Fazhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qaidun." Ey Musa, sen va Robbing bora beringlar. jang qilaveringlar o'zlaring, biz bu yerda o'tirib turamiz demaymiz. Biz boring, Parvardigoringiz ham jang qilinglar, bizlar sizlar bilan jang qilamiz, sizlarni oldilaringda turib beramiz deymiz deb aytdilar. Hozir ummat Banu Isroil bo'lib qoldi. Nomi Muhammad alayhisalomni nomi, lekin sifatlari Banu Isroilning sifati, boraveringlar, jang qilaveringlar. Biz bu yerda ozgina tijorat qilib turamiz. Mol dunyo topib turamiz. Yo'inki mujohidlarning ichiga ham Banu Isroil sifatidagi insonlar kirib qolyapti. Hamma narsani biladi. Hamma tayyorgarlikdan o'tgan. Lekin jang deganda Alloh subhanahu va taolo uchun dushmanni qarshisiga chiqqin deganda birodarlar jang qilib turaversin, men bu xizmatlarni qilib turaveraman. O'tirib turaveraman. Yo'q birodarlar, Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalar qanday va'da berishyapti, biz ham mana shunday va'da beramiz. Yo'inki Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu ki, ey Rasululloh, siz agar bizni dengizni oldiga olib borib, o'zingizni tashlaydigan bo'lsangiz, biz ham sizning orqangizdan dengizga o'zimizni tashlaymiz. Jang bo'ladigan bo'lsa, biz matonatlimiz. va dushmanga to'qnashganda biz sadoqatli va xiyonatsizmiz deb aytdilar. Biz mana shunday insonlarmiz. Bizlar o'zimizni salafi solihlarimizga ergashamiz. Agar amirimiz buyuradigan bo'lsa, dinimiz shuni talab qiladigan bo'lsa, hammamiz fidoilik qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo uchun hammamiz fidoilik qilamiz. Hammamiz agar kofirlarning zulmidan birodarlarni yorib chiqarishlik bo'ladigan bo'lsa qamoqxonalardan hammamiz o'zimizni tashlaymiz. O'zimiz xotin bola chaqalarimiz bilan biz mana shu bilan izzat oldik. Agar mana shunday qilmasak ham bo'lmay qoldi birodarlar. Chechenistonda ayollar dushmanni muqobiliga turyapti, shahid bo'lyapti, fidoilik qilyapti. Falastinda ayollar, yosh bolalar, Lol masjidda ayollar erkakmiz deb bosh ko'tarib yurishga uyattirib qo'yishdi bizni. Bilagimizda kuchimiz bo'lib turib bir ummatni zaifalardek bo'lmay qoldik. Harakatimizda-chi Abdusalom ota borib fidoilik qilyapti. Tishlari tushib ketgan, mukkayib qolgan, oppoq soqolli otamiz bori fidoilik qilsa, biz bu yerda otamizning xizmatini qilishni o'rniga uni bir hurmatini joyini qo'yishni o'rniga uni jangga jo'natsak, biz ertaga Parvardigorning oldiga nima deb javob beramiz? Yo muhabbatimiz kammi u birodarlardan? Zaifalardan kammi? Alloh subhanahu va taologa oshiqishligimiz shunchalik kammi? dinini oliy qilishlikka mana shunday keksalarni qo'yamizmi? Sobir aka ketdi. ellikka kirgan odam ketyapti. Dinni oliy qilishlik uchun. Hattob Zakariyo ayoli bilan ketyapti. Ayol kishi qo'lidagi bolasini tashlab Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlik uchun, bizlarni izzatimiz uchun, dinini difosi uchun ketyapti. Biz mana shulardan ham orqada qolib ketyapmizku birodarlar. Ertaga Alloh subhanahu va oldida nima deb javob beramiz? Toqatim yo'q deymizmi? Erkakman deb janjallashganda urib yerga kirgizib yoraman degan kuchlarimiz turibdi-yu. Biz kimga qarab ketyapmiz? Kim orqasidan ergashyapmiz? Bo'ta qozotini olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam elchi jo'natdilar. Busro hokimiga da'vat qilib, yo'lda Hiraql tomonidan tayyorlangan Balqo hokimi Shurahbil ibn Amr Ghassoni elchini qatl qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir musulmonni qoni uchun, qatl qilinganligi uchun butun lashkarni turgizdilar. 3000 musulmonni o'ch olishlikka chiqaryaptilar. Mana bundek bizlarni payg'ambarimiz g'ayrati bo'lgan. Bir musulmonni uchun Unga yana kimni jo'natyaptilar? O'zlarini asrandi, eng aziz insonlari, eng yaxshi ko'rgan insonlari Zayd ibn Xorisani qo'mondan qilib jo'natyaptilar. Bizdanda u kishi mahbub bo'lgan insonni qo'mondan qilib jo'natyaptilar. Agar u shahid bo'ladigan bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib bo'ladi dedilar. Ja'far ibn Abi Talib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni amakivachchalari, qarindoshlari o'zlarini qarindoshlarini Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlik uchun, bir birodarni o'chini olishlik uchun chiqardilar. Agar u ham shahid bo'ladigan bo'lsa, Abdulloh ibn Ravoha ummatni xatibini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu qo'mondan bo'ladi dedilar. Lashkar chiqib ketyapti. Abdulloh ibn Ravoha yig'lab yubordilar. Abdulloh ibn Ravoha yig'lab yuborganlarida birodarlar hayron bo'lib qolishdi. bu jihodga ketayotib bir dunyo muhabbati bor ekan qalbida, yoki xotin bola chaqasidan ajralishlikdan qo'rqib mana bunday yig'lab yordimmi degan fikrga kelishayotgan edi. Abdulloh ibn Ravoh aytdilarki, birodarlar, men dunyoga muhabbatim bo'lganligi sababli yig'layotganim yo'q. Men sizlardan ajrayotganligim sababli yig'layotganim yo'q. Balki men Rasulullah sallallahu alayhi ve sallamdan mana bu ayetini eshitgan edim. Ve in minkum illa variduha. bari baribir har bir kishi jahannamga kiradi degan edilar. Men jahannamga kirgandan keyin chiqolarmikinman deb yig'layapman dedilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy rijollarini qalbida yig'i dunyo muhabbati uchun kelmaydi. Deva yeva xotin bola çakadasın ajrab yurganligi uchun kelmaydi, balki Allohdan qo'rqqanligi uchun keladi. Mana shunday inson bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo u kishini islom lashkarini qo'mondoni qilyapti. Bu kishi mana shuni yig'lab aytayaptiki, men mana shundan qo'rqyapman. Alloh subhanahu va taoloning korkuyab ben deyip. Leşker jo'nab ketdi. Ular so'ramayapti. Qarshimizda qancha lashkar bor? Biz ulardan yaxshi tayyorgarlik qilganmizmi? Imkoniyatimiz bormi? Qurol-yarog'imiz bormi? degan fikr yo'q. Chiqib ketishdi. 3000 lashkar. Hirakl o'sha zamondagi ikkita imperiya bor edi. Ularning eng kuchlisi bo'lgan Rum imperiyasini podshohi turibdi. 100 ming lashkar bilan chiqdi. Unga u yerdagi qabilalar qo'shilib 200 ming lashkar keldi. Sahobalar 200 ming lashkar bilan urushoreylimikin, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana kutgunasillamikin degan bir fikrga ham borishdi. Insoniylik qilib. Lekin Abdulloh ibn Ravohani da'vatlari sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'natgan narsalari va bizlar hozir yoqtirmayotgan narsa faqatgina shahodat-ku, shuning uchun chiqqanmiz-ku deb da'vat qilganlardan keyin lashkar Mo'taga borib, dushman bilan muqobalaga chiqdi. Jang qizib ketdi. Bayroqdor bo'lgan Zayd ibn Horisa o'zini matonatini ko'rsatib, jasoratini ko'rsatib, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida aziz jonini berdi. Bayroq qulamadi. Uni orqasidan Ja'far ibn Abi Talib turibdi. Ha, birodarlar, bu yo'l, bu din shunday bo'lgan. Bayroq har doim tikka turgan. Har doim hilpirab turgan islom bayrog'i. Yiqilishga hech kim qo'ymagan. Zayd ibn Horisa agar shahid bo'ladigan bo'lsa, orqasidan Ja'far ibn Abi Talib turadi. Biz ham xuddi shundaydir birodarlar. bir birodar shahid bo'ladigan bo'lsa, qo'mondon shahid bo'ladigan bo'lsa, amir shahid bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh orqasidan biz bormiz. Bir biz orqamizdan bizi farzandlarimiz, zurriyatimiz bordi. Ja'far ibn Abi Talib oldi. Jang qildi. Otda jang qila olmay qoldi. Holdan toydi. Shunda otidan tushib, otini chopib tashladi. Nima uchun chopib tashlayapti? E, otda qotishlik oson birodarlar. qochishlik asboblarini yo'qotib tashlayapti. Qochmayman deyapti arqaga. Oxirigacha turib jang qilaman Alloh subhanahu va taolo uchun deyapti. Otini chopib tashladi. Bu ummatni izzati mana shunday kelgan. Undan keyin ham mana shunday bo'lgan. Yamoma jangida tobiinlar sahobalar bilan qo'shilib turib jang qilishayotganda tobiinlar qochib qolishdi. Shunda sahobalar aytishdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlarida biz bunday joy qilmas edik, dushmandan qochmas edik deb o'zlariga chuqur qazib olib, chuqurning ichida turib urishdi, qochmasdan urishamiz deb. Mana Ja'far ibn Abi Talib bunday qilgan edi. Bundan dars olishgan edi. Jang qildi. O'ng qo'lidagi bayroqni yiqitishlik uchun qo'lini kesib tashlashdi. Shunda ham uni qo'ymadi. bo'ldi meni o'ng qo'lim kesilib ketdi deb jang maydonidan jihodni yig'ishtirib ketmadi. Chap qo'li bilan oldi. Chap qo'lini ham tashlab kesib tashlashdi. Shunda ham u bayroqni tashlamadi. Bayroq islom bayrog'i to oxirgi qonimgacha yiqilmaydi degan azm bor edi unda. Ikki mana bu bilaklari bilan ushlab oldi. Shunda ham yiqitmoqchi bo'lishdi bayroni. Shahid qilishdi, lekin u bayroq yana yiqilmadi. Uning orqasidan yana izbosonlar bor edi. Abdulloh ibn Ravoha oldi. Lekin bu bayroqdor qanday bayroqni tutganligiga bir e'tibor beraylik. Sahih hadis Abdulloh ibn Umar aytadilar, biz jangdan keyin Ja'far ibn Abi Tolimning jasadini ko'rdik. Ba'zi bir rivoyatda 50 ta, ba'zi bir rivoyatda 90 ta jarohat bor edi. Nayza, kamon o'qlari, qilichlar tegan, hammasi oldidan tegan. Arqadan temagan, dushmanga arqasini ham o'girib qo'ymagan. Bu haqiqiy erkak sifati edi. Rijol sifati edi. Eng afzal shahidlarning sifati edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Afsalu shuhada allazina yuqatiluna fi as-saffil awwal." shahidlarning eng afzali shunday kishilarki, ular birinchi safda turib jang qilishadi. Va wala yulfituna wujuhum ala duwhim. Dushmanlaridan yuzlarini o'girib ham qo'yishmaydi. Hattoki shahid bo'lishadi. shahid bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ularni jannatga olib kiradi, jannatga boshlab yotishadi. Alloh subhanahu va taolo ularga kuladi. Alloh subhanahu va taolo biror bir bandaga kuladigan bo'lsa, uni hech bir hisob kitobi bo'lmaydi dedilar. Bu Ja'far ibn Abi Talib afzal shuhada bo'ldi. Dushmandan yuzini o'girib qo'ymadi. Hamma jarohat oldiga tegdi. Alloh subhanahu va taolo buni qilgan bir ixlosi fidoiligi sababli Alloh subhanahu va taolo bu ikki qo'lini o'rniga ikki qanot berdiki, jannatda kezib yuradigan bu qanotlari bilan. Hamma samolyotning ichida yurganidek yashil qushlarning ichida shahidlar yuradigan bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib o'zi uchib yuradi. Bu qandayin bir baxt bo'ldi. Undan keyin Abdullah ibn Rawoha keldi. Abdullah ibn Ravaha jang qilardi. katta jang qilgan ochlik Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi ochlik shunda amakivachchalari kelib go'sht olib keldi go'shtni bir tishlagan edi lashkar tarafidan yordamga devorishdi shunda ey Abdulloh ibn Ravoha senga ummat nola qilib tursa-yu, sen go'sht yeb turasanmi? Dunyoda bo'lasanmi deb go'shtni irg'itib tashlab kirib ketdi. va shahid bo'ldi. Mana ummatning nolasi eshitilib turganda, mazlumlar nolasi kelayotganda insonni og'ziga go'sht tatimaydi. Insonni og'ziga non tatimaydi. Shirin-shirin shirin ovqatlar tatimaydi. Talab qilishlik u yoqda tursin, turganini otib tashlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir sahobiy keldi. Qo'lida xurmo bor edi. Ey Rasululloh, men agar qatl qilinsam qayerda bo'laman dedi. Jannatda dedilar. Haligi xurmoni yeyishlik u uchun uzoq bir vaqt tuyuldi. Xurmolarni otib tashlab, kirib jang qilib, shahid bo'lib ketdi. Biz o'zimizni lazzatimizni, biz o'zimizni <clears throat> talabimizni faqat oxiratdan qutulamiz. Oxiratda bo'ladi hamma lazzatlarimiz. Bu arzimas lazzatlar sababli shikoyat qilib arzimagan lazzatlar sababli bir-birimiz bilan yoqalashib bayroq yana yiqilib qolmadi birodarlar. Bu bayroqni Alloh subhanahu va taoloni qilichlaridan bir qilich bo'lgan Xolid ibn Valid ushlab qoldi uni. Xolid ibn Valid Alloh subhanahu va taoloni qilichlardan bir qilich bo'lishligi uchun nima qilishlik kerak? Ana shu kunning o'zida Xolid ibn Valid bizlarga dars beryaptiki, to'qqizta qilich meni qo'limda sindi va birgina Yamanlik 50 qilichgina qoldi dedilar. Bu degani Alloh subhanahu va taolo yo'lida asboblar doddi borishlik kerak. Biz nima qilyapmiz? Bir avtomatni olamizda rangi o'chib qolmasin deb ehtiyot qilib yuraveramiz. Ey birodar, bu avtomat bu qurol siz uchun, bu ne'mat ishlatishligi uchun, kofirlarni dotlatib yorishlik uchun eskitib yana yangi oling, eskitib yana yangi oling, sindirib yuboring. Shunda rijol bo'lasiz, Xolid ibn Valid bo'lasiz deb berilgan. Bizning himmatimiz qayerda qoldi? Biz 25-30 ga kirib, nechta kofirni o'ldirib qo'ydik? Nechta mushrikni o'ldirdik? Shuni so'radingmi? Har birimiz faxrlanamiz. Men u ish qilganman. Men bu ish qilganman. Men u tijorat qilganman. Men bu tijorat qilganman. Lekin birodarlar, uyatinglar bu gapni gapirishlik uchun. Bu gapni faxr uchun aytilmaydi. Bu sharmandalik davri mendan o'tgan. Men bu diyorlarga yosh birodarlarim jihad qilib shahid bo'lib ketibdi. Madrasadagi birodarlar shahid bo'lib ketibdi. ey ummatning azizlari, Tohir akadek, Jumavoy akadek, birodarlar, qo'mondonlarimiz shahid bo'lib ketibdi. Og'ir kunlarda ummatni, muslimalarini men difo qilib bera olmabman deb, kech qolibman deb, bu yerga kelib yig'lab yurib, bir xizmatni o'rniga 10 xizmat qilib yuradigan bu vaqtlar hozir birodarlar. Kufrga nafrati bo'lsa inson shundagina qila oladi. Bizni zamonimizdagi Hattob rahimahulloh ruslarni titratdi. Mal'unlarni titratib tashladi. Nima bilan titratdi? U o'zini nafrati bilan titratdi. U bor vujudi bilan jangga chiqdi. Buning uchun u o'zini qurbonligini berdi. Uni xislati qanday edi? Hamma umid qiladi. Alloh subhanahu va taolodan jannatda menga unday bir ne'mat bersa. shahlo ko'zli hurlar bersa, ya unday bir lazzat bersa deb hamma orzu qiladi. Lekin uni bo'lsa, erkakni bo'lsa edi. U aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolodan men jannatda so'raymanki, menga bitta ziyo bersang, ahli jahannamga qaratib men ularni otib tursam. Men shu narsani so'rayman degan. Uni nafrati bu dunyodan o'tib ketishlik bilan tushayib qolmayapti. Jannatga borsa ham Alloh subhanahu va taoloni dushmanlariga nisbatan mana bunday nafratda bo'lgan. Shuning uchun u zamonamizni Xolid ibn Validi bo'ldi. Biz o'zimizni g'ayratimiz bilan rujulatimiz bilan Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilamiz birodarlar. E sizlar Alloh subhanahu va taoloning dinini <clears throat> sahobalar nima bilan oliy qilishgan bo'lsa, o'sha narsa bilangina oliy qila olamiz. Hiraql oldiga lashkarlari mag'lub bo'lib borishdi. U Antokiyada turgan edi. Shunda u so'radiki, Sizlar mag'lub bo'lib kelayotgan insonlar sizlarda qanday inson emasmi? Ular habbiza qanday inson ular? Sizlar ko'mmisizlar, sizlar ular ko'mmi? Biz ulardan bir necha barobar ko'mmiz har joyda. E, nimaga bo'lmasa mag'lub bo'lib kelyapsizlar? Shunda ulardan bir qariya surib aytdi. Chunki ular kechalari kechani betor qilib o'tkazishadi. Ibodat qilib o'tkazishadi. kunduzlari roza tutishadi. Ahdga vafo qilishadi. Bir-birlarini yaxshilikka buyurishadi, yomonlikdan qaytarishadi, o'zaro bir-birlariga insof qilishadi. Biz bo'lsa sharob ichamiz, zino qilamiz, harom ishlarni qilamiz. Alloh norozi bo'ladigan ishlarga buyuramiz, rozi bo'ladigan ishlardan qaytaramiz, talon-torojlik qilamiz, zulm qilamiz dedi. Shunda Herakl aytdiki, sen to'g'ri gapiryapsan dedi. Demak, bizlarda sahobalardek sifat bo'lar ekan. Kechalari Alloh subhanahu va taoloni zulmatli kechada mujgonlarimizdan yoshlar oqizib, g'alabalar so'rar ekanmiz. Ummatni mu'tasim billolarini bo'lishligini so'rar ekanmiz. Salohiddin Ayyubiylar bo'lishligini so'rar ekanmiz. O'zimizni ruhan Alloh subhanahu va taolo bilan taalluqimizni ekanmiz. Shundagina bo'ladi. Kunduzlari ibodatlar, solih amallar bilan yurishlik haqiqiy mu'min sifati munofiqlar kabi ahd bersa ahdidan qaytishlik, omonat qo'ysa omonatga xiyonat qilishlik, gapirsa yolg'on gapiruvchilik bu sifatlar bilan emas, ahdga vafo qilishlik bilan bo'lar ekan. va o'zaro ham o'zimizni islomiy davlatni avval-avvaldan qurib chiqarishlik bilan amri ma'ruf nahy anil munkar qilishlik bilan bir-birimizni haqqa chorlashlik, haqqa tavsiya qilishlik bilan bo'lar ekan. yoki xuddi mana shunday ularning sifatini bilan g'olib bo'layotganini Yahyomni Yahyo G'assoniy aytadi. G'assoniylar ah, ana shu arablarning eng nasroniy musulmonlarga ko'p bir nuqson bergan Hiraql tarafidan turib qavm edi. U aytadiki, ikki kishi Urdunga sahobalar borib fath qilamiz deb turishganida Dimishqda turgan edi. Yaqinda Dimishq ham muhosara bo'lib qoladi, bozorlik qilib kelaylik deb borib biz ketdik deydi. Borganimizda ana shu yerni qo'mondoni chaqirdida Sizlar arabmisizlar dedi. Ha biz arabmiz. Sizlar nasroniymisizlar? Biz nasroniymiz. Bo'lmasam sizlarning narsalaringni birlaring qo'riqlab tursin va bir kishi bir borib ayoqchilik qilib kelsin deb jo'natdi. Va bir muddatdan keyin keldi bu odam. Va kelib sahobalarning sifatini aytib berdi. Ular aroq ekan. Aroq Oroqlik qachon keladi birodarlar? G'am bo'lganda keladi. Oroqlik qachon keladi? o'zini nafsini tiyib och birodariga ilingan paytda keladi. Butun sarf xarajatni din uchun berganda keladi. Biz nima berdik dinga? Nima nima uchun ariqlamayapmiz? Hamma narsani cho'ntagimizga qo'yib olganmiz. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi jannah. Alloh subhanahu va taolo cennetini evedige mumullerden mollari va jonlarini sotib oldi dedi. Demak, biz agar jannatni o'zimizga olgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taologa molimiz va jonimizni berishligimiz kerak. Lekin molimiz hali ham cho'ntagimizda turibdi. Alloh subhanahu va taoloning dini uchun, izzati uchun molimizni bera olmayapmiz. Lekin bizdan tashqaridagilar o'tib ketyapti. Men Kashmirga bordim. Birodarlar juda ham bir och, bir qiyinchilik vaqti edi 2006-2007-yillar edi. Kashmirda zilzila bo'lib, hamma yo'q kulbayakun bo'lib, hamma yo'q yer bilan yakson bo'lgan. Madrasada bir birodarini tushuntirsam, o'zi hali oyoqqa tura olmagan joy. Shunda ahli masjid 7000 pul yig'ib berdi. Uni sinisi bo'lsa mana bu taqinchog'ini, sepochkasini olib sotib berdi, u 4000 so'm bo'ldi. Xotini bo'lsa madrasada o'qituvchi ekan, o'zini 1 oylik oyligini berdi. 8000 so'm bo'ldi, haligi erkaklarning pulidan o'tib ketdi. Lekin ular berayotgan pul mana bu pullar. Ya'ni o'zini iyoshasini beryapti. U o'zini ziynatini beryapti. Bizchi Bizni ayollarimiz-chi? Bizni birodarlarimiz bo'lsa, Baytul Moldan bekitib, o'zini kiyimini ichiga dollarlarni bekitib, oxir o'zi ham shahid bo'lib ketdi. Dollari ham shahid bo'lib, yo'q bo'lib ketdi. Mana bunday holatda bo'ldi. Lekin ular bizlardan o'tib ketyapti. Dinni oliy qilish uchun, bizi hammamiz uchun. O'zini yoshasini beryapti. Biz nima qilamiz? O'zimizni cho'ntagimizda pulimiz tursa-yu, Baytul mol bizga yashab bermayapti deb shikoyat qilaveramiz. Va bir bu oylik kechikib ketdimi? 15 oylik 15 kunlik kechikib ketdimi? Kechikkani yo'q. Cho'ntagingizda turgan narsa Alloh subhanahu va taologa sotib qo'ygan narsangiz. Uni ishlatishingiz kerak. Qurol kerak desa, baytul mol olib bermaydimi? Baytul mol cho'ntagingizda turibdi. Alloh subhanahu va taoloning baytil moli. Bo'lmasam Alloh subhanahu va taolo bilan qilingan savdoni burish buzishlik kerak. Jannatingni ol, o'zimni jonim molimni ber. Shu bo'lishlik kerak. Biz unda emasmiz birodarlar. Biz haqiqiy mu'minmiz. Sahobalardek biz aroqlarmiz inshaalloh. Va ular chopqir otlarni minishadi. O'zlari aroq bo'lsa, ha, bo'lsa-da asboblarga ular e'tibor beradi. Chunki asboblarning zarari dushmanning zarariga. Qanchalik kuchlik bo'ladigan bo'lsa, qanchalik otimiz chopqir bo'ladigan bo'lsa, qanchalik qurolimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shunchalik dushman kaltaydi bizni. Biz hozir nima bo'ldik? Nafsim deb qoldik. Qurol ko'tarish kerak degan bo'lsa, pistolet, avtomat, yengil qurollar. Ey birodarlar, bu yengil qurol nafsingiz uchun. Og'ir qurol ko'taring. gratomyot ko'taring, piko ko'taring, to'p ko'taring. Dushmanni titratadigan narsalarni ko'taring. Va kechalari roza e, <coughs> bedor o'tkazishadi. Kunduzlari rozador bo'ladi va yoningdagi birodaringa gapiradigan bo'lsang, seni gapingni eshitmaydi. Ularni Qur'on zikrni shunchalik ko'p va jahri qilganliklaridan sababli deydi. Ya'ni sahobalarning orasida hung'ir-hung'urlar Qur'on zikrlar ovozi bo'lar edi. Bizga o'xshaydigan bo'xton, g'ibat, birovning orqasidan gapirishlik, hikoyat qilishlik yoki bo'lmasam palonchi jamoat nima bo'ldi, pistonchi jamoat nima bo'ldi, u nima qilyapti deb birovlarni ayblarini ohtarib, o'zlarini masjidlarini qizdirishmas edi, balki ular Alloh taologa zikr qilishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan. Shunda u aytdiki, haligi Urdunda qo'mondoni bo'ldi. Toqatimiz yetmaydigan kishilar bizni qarshimizga kelibdi dedi. Ha, mana shu sifatlar sababli sahobalarni qarshisida bir tuya sog'magungacha kofirlar tura olmasdi. Sahoba roziyallohu anhumlar islom bayrog'ini bizlarga mana shunday qurbonliklar bilan yetkazib berishdi. Bu bayroqlar endi bizdan keyin o'tadigan bo'lsa ham bizlarning zurriyatimizga islom ummatiga o'tadigan bo'lsa ham mana shunday xilpirab ko'tarilgan holida izzat bilan o'tishligi kerak. Lekin bu izzat bilan o'tishligi uchun biz hali ko'p qurbonliklar berishligimiz kerak. Ko'p imtihonlar berishligimiz kerak. Birodarlar, achchiq bo'lsa ham aytamanki, ko'plarimiz kelib Alloh subhanahu va taolo yo'lida qurbonlik berayotgan, bergan 800-900 ga yaqin qurbonlik bergan imtihonlardan o'tgan Tojikistondagi imtihonlar bo'lsin, ochlik imtihoni bo'lsin, kambag'allik imtihoni bo'lsin, kufrga qo'l bermaslik imtihoni bo'lsin, faqat Robbim Robbim deb imtihon bergan Afg'oniston imtihoni bo'lsin, hamma tashlab ketganda maydonda o'zi qolgan shahidkot g'azotlarida 70 talab shahid bergan, Vana janglarida shahidlar bergan bütün ummatning ichida bir g'arib bo'lib qolgan, hemme intihallerden o'tgan bir jamoatga kelsak-ku, bunga shukr qilishdi o'rniga, ha buning bir kamchiligi bordir. Buni ba'zi bir xatolari bordir. Buni isloh qilishdi o'rniga buni imtihon qilib yursak. Buni tekshirib yursak, umrimiz shu bilan o'tadigan bo'lsa, Endi qaysi qanday qilib izzat beradi Alloh subhanahu va taolo bizlarga? Balki Allah subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Ey iymon keltirganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalarga Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ey iymon keltirganlar, agar sizlarni oldilaringa mu'minalar hijrat qilib kelishadigan bo'lsa, ularni imtihon qilinglar dedi. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ular kelishsa biz ularni imtihon qilardik. Qasam ichtirardik. Sizlarni bu diyorlarga nima olib kelgan? Ular qasam ichardi. Bizlarni bu diyorlarga Allohning muhabbati, Rasulining muhabbati olib kelgan. Erimizdan qochib kelishlik emas, yoki birovning muhabbati emas, faqat Alloh uchun kelganmiz deb qasam ichishardi. O'zi Alloh taolay aytayapti, ularni mu'mina deyapti. Ya'ni kelishadigan bo'lsa, ularni imtihon qilinglar deyapti. Demak, har bir kelayotgan insonlar jihad, hijrat diyorlariga ular imtihon berishlik uchun keladi, imtihon olishlik uchun emas. Oldin imtihon berib olaylik birodarlar. Biz ochlikka chiday olamizmi? Kambag'allikka chiday olamizmi? Musibatga chiday olamizmi? Nomuslarimiz topitalayotganda ko'kitimizni qalqon qila olamizmi? Bola chaqamizni mujohid qilib yetishtira olamizmi? Shu kungacha mujohidlar madrasasida mujohid yetishtirib qurbonlik beryapsan ekan. Men ham farzandimni shunday qila olamanmi? deb imtihon berishlik uchun keladi bu yerga. Biz aqida imtihonini beryapmiz. Biz alvalo va baro imtihonini beryapmiz. Biz ummatni haqiqiy xaloskori bo'lishlik imtihonini beryapmiz. yo ishonmayotgan bo'lsalaring, qonimiz, shahidlarimiz, birodarlarimiz qabrlar to'lib toshayotibdi. Birodarlarimiz urilyapti. Amirlarimiz urilyapti. Jumovoy namongoni amirlarimizni faqat sanaylik, qo'mondonlarimizni sanaylik. Jumovoy namongoni tayyora bilan urildi. Tohir aka tayyora bilan urildilar. Usmonjon aka tayyora bilan urilyapti. Qo'mondan Abbos tayyora bilan urilyapti. Davud qo'mondan tayyora bilan urilyapti. Shahid bo'lyapti. Bular haq yo'lda yurgan ekanki, mana shunday bo'lyapti. Ular mana shu dinlarini qiyomat qoyim oldidan cho'g'ni ushlagandek bo'ladi degan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cho'g'ni ushlagandek olib yuribdi. o'zini dinini, iymonini. Shuning uchun ular bu dunyoga sizlarni yashashlikka haqlaring yo'q deb kofir mal'unlarni malomatiga uchrayapti. Haq yo'lda bo'lganligi sababli. Haq yo'lda bo'lganligimiz sababli birodarlar, sizlarni mana shunday bir to'kin sochillik bilan biz qara olmayapmiz. Yo'nki yaxshi-yaxshi qurollar olib bera olmayapmiz. Agar biz xiyonat qiladigan bo'lsak bu ummatga o'sha kuni bizni hamma qurolimiz bo'ladi. Hamma yo'g'imiz bo'ladi. Muaskarlarimiz ochiq bo'ladi. Bemalol ishlar qilamiz. Lekin u xiyonatdir. Birodarlar qoniga xiyonatdir. Tohir akani oldiga jihozlarni, tutqachlarni urib berishlikka kuchi yetadigan qurollarni beraman dedi Rossiya. Faqat bitta sharti Tohir yo'ldosh qo'l qo'ysin dedi. Mana shu bitimga Tohir yo'ldosh qo'l qo'ysin. Lekin Tohir aka unamadi. Men Chechenistondagi mujohidlarning qoniga xiyonat qilmayman dedi. Men Chechenistondagi birodarlarim dushmani bilan men qo'l bermayman dedi. Shuning uchun biz urilyapmiz. Xiyonat qilmaganligimiz sababli. Biz bayli shahid bo'laylik, yo'q bo'lib ketaylik. Lekin Alloh subhanahu va taoloning oldiga Qarsiga yorug' yuz bilan boramiz. Xoin bilan bormaymiz. Xiyonat bilan bormaymiz. Sodiqlik bilan boramiz. Shuning uchun biz bu yerda qiynalib yuribmiz. Birodarlar, inshaalloh <clears throat> izzat dinimizni oliy qilishlikka hammamiz ahd berib chiqqanmiz. Har birlaring haqida biz yaxshi gumondamiz. Har birlaring haqida biz o'zimizni birodarimiz deb bilamiz. Eski yangi yoki bizlarni qarindosh urug'ligimiz bu narsalar inshaalloh hech birimizni qalbimizda yo'q. Har birimiz bir jasadmiz. Biror bir joyimiz shikoyat qiladigan bo'lsa, og'riydigan bo'lsa, butun vujudimiz og'rigandek alamni bir xil tortaylik. Yomon gumonda bo'lmaylik, birodarlar. Oddiy-oddiy ishlarda xafa bo'lib qol. Kuch-quvvat bilan yurishlik kerak. Ko'kragini ko'tarib yurishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fathida kirib tavof qilayotganlarida ya umrada e, tavof qilayotganlarida buyruq berdilarki, hammalaring shahtam qadamlar bilan yuringlar. Yelkalaringni otib, gavdalaringni ko'rsatib yuringlar dedilar. mushrik kofirlarga biz mana shunday bo'lishligimiz kerak. Bu diyorlarda o'zimizni ko'rsatib yuraylik mushrik kofirlarga. bir shayb yurmaylik, rijol bo'lib yuraylik. Ve la tahinu va la tahzanu. Va g'amda ham bo'lmanglar. Dunyo uchun g'am chekmanglar. Uy joy uchun g'am chekmanglar. Bizlerine <coughs> hakiki hovlimiz jannat hovlisidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Isro kechasi kuni ikki kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni olib chiqib ketdi. Bir hovlidan o'tdilar. Bunaqangi hovli, bunaqangi go'zal, shinam bir hovlini ko'rmagan edim dedilar. Va so'radimki, bu kimni hovlisi deb so'radim. Shunda ular aytishdiki, bu shahidlar hovlisi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'ringlarki, bizlarni hovlimiz shahidlar hovlisi birodarlar. Bizlarning joyimiz jannat birodarlar. Biz ana shu hovli uchun yuraylik. Ana shu yurt uchun yuraylik, birodarlar. Ko'p ne'matlar berdi. Otish ne'mati, ta'lim. Uqbat ibn Amir roziyallohu anhu ikkita hadafning o'rtasida yugurib yurardilar. Ikkita hadaf bir tarafga, bir hadaf bir tarafga, bir hadaf qo'yib oladi, nayzani otadi, u yoqqa borib, unisini olib bu yoqqa otib, mana shunday ham yugurish, ham merganlik bir ta'limini qilib yurardilar. Shunda aytishdiki, "Ey uqbatimni Amir, yoshingiz katta bo'lib qolgan bo'lsa, o'zingizni nimaga bunday qilib mashaqqatga solasiz?" deyshdi. Shunda u kishi aytdilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan hadisim bo'lmaganda edi" dedilar. Va bu hadisni aytdilarki, "Man ulima rami thumma tarakahu falaysa minna." Aw waqad asa. Aw fa ni'matun kafaraha. Kimiki unga otishlikni ta'limi berilsa-yu, <clears throat> uni tashlab qo'ysa, ta'limda olasiz, olasiz, ketib yuborsiz. Ta'limda olasiz, olasiz, jangga chiqmasiz, ishlatmaydigan bo'lsiz. Falaysa minna, u bizdan emasdir. Islom doirasidan chiqib qoladi. Muhammad alayhisolamning ummatidan chiqib qoladi. Yo'ki boshqa bir rivoyatda osiylik qilibdi dedilar. Yo'ki boshqa bir rivoyatda u Alloh taoloning ne'matiga nonko'rlik qilibdi dedilar. bu ne'matlarga nonko'rlik qolmaydi. Bu ne'matlar oxirigacha ketadigan ne'matlardir. Aytdilarki, satuftahu laka ardun va yakfikumulloh. Senga yaqinda ko'p yerlarni fath nasib qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo yordamchi bo'lishlikda sizlarga kifoya qiladi. Bo'ldi, hech narsa kerak bo'lmay qoladi. Dushman jur'at qila olmaydi. Lekin va fala yajuz ahadukum an yalhuwa bi asfumihi. Lekin biror tangizni ham ojiz qilib qo'yib qo'ymasin, o'zini o'qlari bilan o'ynashligi. Ya'ni o'qini bari bir otib tursin. Haqiqiy mujohid xoh u tinchlik, omonlik kuni bo'lsin, xoh jang bo'lsin, har doim tayyor. Har doim o'zini mashq qilib, tayyor qilib turadi. O'zi insob bilan qaraydigan bo'lsak, biz o'zi qaysi mashqlarni qilib qo'ydik? Qaysi bir tayyorgarliklardan o'tib qo'ydik? <clears throat> dushmanimizni tayyorgarligini ko'radigan bo'lsak, u o'zini botil aqidasi uchun, botil nizomini oyli qilishlik uchun hamma tayyorgarlikni qilyapti-ku. Qo'li bilan urib g'ishtni sindirayotgan bo'lsa, biz qaysi g'ishti sindirdik? Boshi bilan urib g'ishtni sindirayotgan bo'lsa, bitta zvani olishlik uchun, bitta kepka olishlik uchun o'zini tutib berayotgan bo'lsa, raketa otishlik tank minishlik, bitir minishlik, jihoz minishlik, oylab muhobara o'qishlik, oylab to'plarni o'qishlik. Nima uchun bular tayyorgarlik qilyapti? Chunki ular yuriduna litfiyu bi biafahim. Ular Alloh subhanahu va taoloning nurini, Alloh subhanahu va taoloni diniga amal qilayotganini o'chirib tashlamoqchi bo'ladi. Shuning uchun ular bor tayyorgarligini qilyapti. Biz nima qildik? 2 oy, 2 oyda hamma narsani tiqib qo'yilgan. Muhobara ham o'shaning ichida, sinaper ham o'shaning ichida bo'ladi. Og'ir qurollar ham o'shaning ichida. Topografiyasi ham o'shaning ichida, hammasi o'shaning ichida. Faqat yana biz mana bu holatlardan kelib chiqib turib qilganmiz xolos-ku. Buni qadriga yetaylik, ozgina bo'lsa ham shuni qilaylik. Shunga chida beraylik. Lekin asl tayyorgarlik, haqiqiy tayyorgarlik qilaman degan inson kechalar uxlamaydi. Haqiqiy tayyorgarlik qilaman degan inson to shahid bo'lar ekan u mashq qiladi, o'zini saviyasini oshiradi, oldinga intiladi. Oldingi safda bo'ladi. Shundagina biz inshaalloh g'olib bo'lamiz. Birodarlar, <clears throat> hammamizga, o'zimga va sizlarga, barchamizga nasihatimiz shuki, o'zimizni salaf solihlarimizga ergashaylik. Ularning sifatiga ergashaylik, birodarlar. O'zimizni haqiqiy mu'min qilib tarbiyalaylik. Va izzatimizni qaytarib olaylik. <clears throat> Ertaga javob berishligimiz bor. Muhammad Qosim <clears throat> fath qilgan yurt kofir mushriklarni qo'lida. Muhammad Fatih fatih qilgan Konstantiniya Rasululloh sallallohu alayhi sallam bashorat bergan 857-yil fath qilingan edi 8 asrdan keyin. Hozir u yer ham yana ularni qo'lida. Salohiddin Ayyubi fath qilgan Falastin yana ularni qo'lida. U ham mayli Salohiddin Ayyubini qabrining ustiga kelib Salohiddin biz yana qaytib keldik deb ular masxara qilyapti. Xat yozyapti. Biz Falastinni fath qildik. Shunchalar ko'p o'ldirdikki, musulmonlarni qonini to'kdikdi. bizlarning otlarimiz tizza bo'yi qon kechib yuribdi deydi. Qani bizlarning otlarimiz? Qani kofirlarning qoni? Qani bizlarni birodarlarimiz ularni qabrining ustiga borib, mana biz qaytib keldik deydigan. Biz Qurtubaga qaytib borganimiz yo'q. Ular Falastinga qaytib kelishdi, birodar. Ular Buxoroga kelishdi. Ular Jaziratul Arabga kelishdi, birodar. Tayyordir, tayyor bo'ling. Har birimizni Alloh subhanahu va taolo haqiqiy erkaklik xislatini uyg'otsin. Haqiqiy rijollardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo وما قلت لك توفيق Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Ko'kda mag'rur hilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan. bir ummatmiz bo'yamagin rang bilan mashhur qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatmiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Jasuslarni jo'natar, tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz ayyordir xushyor bo'ling Hushyor bo'ling, dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan, qaytarmoqchi sizni Shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling.